Pibe un du kardez ou tan sa la zé Pekani. Un nani wet al dor dor taoul tu chante. Et ne jikel. Nana a vetche ni Nan me mar wer me sklewe konz dia ifen. Un tanserez a rez a feson Dje Ni hunan ma deit Nechet, i gwaz zo en du sen. I selot da hum.